gravas creiva pauso dum lernado. Actuala studajo montras. Ciu volas en memorigi complexain aferoin, tiu faru quarhoran pauson post la lernado, cae tiam practicu sporton. Ciu sentas mal facilon memorteni multain detaloin dum longa tempo, tiu practicu sporton post la lernado. Tamen, tio ne ocasu tui, sed proximume post quar horoi. Tiun concludan resulton atingis ciencistoi de universitato en Nimwegen, en Nederlando, en studajo, kiu estis publicigita en faca giornalo. En la experimento, al septec du test personoi, ciui estis dividitai al tri gruppoi, estis presentatai bildoi, cun la peto memorteni ilin laueble bone. La unua gruppo seque devis tui eniri la trein chambron, cae devis bicicli, dum proximume duona horo. La dua gruppo raitis unue riposi post la lernado, cae nur post quar horoi devis practici sporton. Por la tria gruppo, la programmo ne antauvidis sportan treinadon. Du tagoin post la experimento, la esploristoi demandis sia in test personoin pri ciui bildoi ili povis rememori. Samtempe ili controlis helpe de funccia magnet resona tomografio, ciu dum la revoco de la en mensai bildoi, shangigis la sanga fluo en la cerbo. La resulto estis, tiui test personoi, kiwi inter la lern faso, cae la sportumado, habis quarhoran pauson, povis pli bone rememori la lernitajon sur la morro to bildoi de tiui test personoi en la areo de la hippocampo estis observeblai pli fortai activezoi. La hippocampo estas grava parto de la cerbo cae estas habebla por lern procesoi. Malclaras gis nun kial la pauso inter la lernado cae la sportumado pli altigas la memoran productivon. La sciencistoi supposas che la hormonoi, kiel dopamino cae adrenalino, kiui estas elxutatai dum biciclado, stimulas la memor capablon de la cerbo. Recte post la lernado, tamen tiui hormonoi laula supposo, havas mal multe da influo al la cerbo chargi ja estas suffice stimulita. Ciu tiu explico estas trafa, tion la esplorista skipo volas clarigi nun per pluai experimentoi. Mi mem, el mi esperto povas nur confirmi che riposo post lernado helpas firmigi la lernitajon. Che posta sporto havas positivan influon rilate al pli forta memor tenado, tio estas interesa novajo. La sportai horoi en lerneio tiel ricevas novan signifon, sed eble necessos organizi la lerneian sporton alimaniere. Tio ancau postulos pli longan restadon en la lerneio, por povi havi ancau riposain pausoin tie.